Iskaichunka huknioh kah capítulo. Jerusalén yahtaman Jesús y manta. Jerusalén yahtaman hichparamuspankum, chayarurhaku olivos mojopa hichpampi kah bitfaki yahtachaman. Jesús mi iskay kunata kachaspan nerja. Richi kuak chimpa yahtachata. Wakpim tarimunkichik wawayuq watasqa asnota. Paskaramuspa aysaramuichik. Pipas imatapas Señor me necesitachkan. Chayllam kutichipamusunki ninkichikmi. Chayqa pasakorqa Diosmanta willakuqpa qillqasqan cumplikunanpaqmi. Paymi qillqarqa kainata. Nichik siyun llaqtapi yachaqkunata. Reynikichik mi hamuchkan. Asno pesilladam omeldilla hamuchkan. Karga asnopa wawampim hamuchkan. Nispa. mi disipulunkuna rispanko, Jesuspa kamachishanman hina mas Aisamurjako tawawantinta, chay mi pachankuan karunaroptinko, Jesús korja. Hinaptingmi achkallaña runakuna ñan mampachangkuta mastarjaku. Wakin ñatagmi sachapa kunata kuchuspa churarjaku, chayninta Jesus pasananpaq. Ñawpaqnin erejwan hipan erej runakuna ñatagmi japarerjaku. Rey David Davidpa mirayninja yupaychasjaya kachun. Señorpa sutinpi hamuja hatunchasjaya kachun. Hanaq pachapi kajkunaya Diosta yupaychachunko. Nispa. Jesús Jerusalén manchayruptin ñataqmi, llapayan chaypi kajkuna alborotaspanko, pitaq nispa Runakunam nerja. Paigariki, Galilea Lau, Nazaret Dios manta Manta, Jesús mi nispa. Timplupi rantikuqkunata Jesús hangmanta. Chaymantam Jesús yaykurqa templuman, Hinaspam jarjorja chaypi rantikuqkunatawan rantiqkunata. Wikaparorjam qullqi cambiananku misakunatapas, chaynataj paloma rantikuqkunapas kunatapas. Hinaspam nerja. Bibliapim Dios nichkan. Timploija mañakuananku wasiwan sutichasham kanja. Hamkunam ichaja suwakunapa machayninta hinaña rurarusqankichik. Nispa. kachkapting mi Jesús man fin ñawsakunapiwan wistukuna, mi paisano yacherja. Sacerdotekunapa jefinkunapiwan diospaleinin yachachejkunam, Jesús parurasjan milagrukunata inaspam inaspam uyarirjakutag. Rey David pa mirayninja yupaychasjaya y nispa warmakunapa chay mi piñakuruspa Jesús tanerjaku. ¿Uyarichkan y kunapa ishanta, nispa. me Jesús ñataj nerja. Ari uyarichkanim. Manachu Bibliapi lirqankichik, llapa wawakunapiwan mi wawakunawanmi alabaykachikunki y Chaymi paykunata sajeruspan, Jerusalén manta Betaniaman pasakurja, inaspam chaypi puñupakurja. Manaroroh igo sacha Jesús manta. Jerusalén man Jesús kutimuchkaspam yarharachikurja. Nyampa patampi igo sachata rikoruspanñataqmi, asuykurja pallanampaq, ichaqa manam tarirqachu rurunta. kasha kasqa llaqiyuqllam, charaykum chay igo sachata nerja. mahi kapipa mahikapipas rurunkiñachu, nispa. Hinapting mi sacha chakirurja. Kaita hawaikuspancom disipulunkuna admirakururjaku. y Jesús tatapurjaku. Imanas hatah chay punilla chakiron? Nispa. Chaime Jesús ñatah nerja. Chihaptapunim nikichik. Mana iskayrayaspa iñinikichik kaptinja. Manam kay igo sachawan rurasjaita hinallachu rurawajchik. Kai kay orjotapas niwajchikmi. Chaymanta suchuspa lamar huchaman wishchukuy. nispa. Inatingha chaynam kangman. Kumpiyansawan Dios ta mañakuspay kichikha, tukuy mañakusqay kichiktam chaskinkichi. Jesus ha kamachikunanpaq munayniyuq kasqanmanta. Templuman yaykuruspa Jesus yachachichkaptinmi, payman asuykurqa sacerdotikunapa jefinkunapiwan judiokunapa kamachiqninkuna. Hinaspam tapurqaku. Ima imaderechuykiwantaq chaykunataqa rurachkanki pitaq autorizasurqanki nispa chaymi Jesusñataq nirqa ñuqapas tapusqayki chikiya kay tapusqayta kuntistawaptikichikqa ñuqapas nisqaykichikmi ima derechuywanmi kaykuna rurasqaytapas pitaq Dios cho kachamurqa Dioschu conacho, nispa Chaynata, Jesús mi, kikinku pura tantianakurjako. Sichum Dios mi Cachamorja neptinchikja, imanas hatag manaja creerjan kichikcho nevasunchiki. Manatagme nichuancho, runakunallam Cachamorja nispaja. Chainata neptinchikja, llapa y imanaroasumpas. Bautiza Juantaja, pinco Dios manta Nispa. Chayme Jesús tanerjako. Manam mi nispa. Hinap ting mi Jesús ni nerja, Manam mi yuhapas ni shay kichikcho, ima maderi chuyuang mikai kaikuna roras hay tapa. churikunawan rikchana chimanta. hukrunapam karha iskai y churinkuna. Pai huknen churinta nerja, churillay, ria uva chakranchik pillam kamo, nispa. Inapting michuring ñatak nirja, manam riymanchu, nispa. Ichaqa mana kasukusqanmanta wanakuspanmi, ratunman llamkaq pasarqa. Huknin churing churinmanpas chay taytan asuykuspanmi hina chaynallata nirja. Hinaptinmi chay churinñataq nirja. Ari taytay, risaqmi, nispa. Ichaqa manam rirqachu. Mayqantaq taytanpa munasqanta rurarqa, Inaptingmi na ta nirqaku. Punta kaqmi, nispa. Chayme Jesús Nyata nirqa. Chihaptaqa impuesto cobrajkunawan, chuchumikakunaraqmi hamkunamanta puntataqa, Diospa yay kuchkanko. Bautiza Juan Juanmi y allin y Inapting mi mana kichicho. Impuesto chuchumika chuchumikakunam ichaqa Jaco. Qamkunam ichaqa hawachkaspapas krinaykichinpaq mana wana wanakurqankichikchu. Mana liam allin llamkaqkunawan rikchanachisqanmanta. Uyarichikya huk tupanachisqaytawan. Huk Hukrunam chakrampi ubasta plantaruspan, muyuriqninta perjaracherqa. Huk pusutataqmi ruracherqa ubaspa rurunta sarunankupaq. Inaspa markayoch chukliata ruracherqa, chaymanta chispam Chaykunata rurarachispam, chakranta arienda y illarurja. Kusicha tiempo chayaramuptinmi, runankunata chay chakrayuq kacharqa tu ...tupajninta mañamunankupa. Ichaja chay arriendaqkunam, ...hapirurjaku chay runankunata, naspam hukninta Hukninta huknintañataqmi wanyurachirjaku... Huknintanyatahme rumiwan cham haparurjako. mi chay chakrayoja uktawang runankunata kacharja. Ñawpaj kachamusqanmantapas achkataraj. Ichaqa chayllam kajkunam wakinkunata hina rurarjako. Qhipatañataqmi churintaña kacharja. Churiytaqa hakuch. nispa. Ichaqa chayllam kajkunam payta rikuruspanku ninakurjako. Paymi irinciataqa chaskinqa. Chaynaqa wañurachishunya ñuqanchikña dueño kananchikpaq. Nispa. Chaymi chakramanta urguramuspanku wañurachirqaku. Chaynaqa chakrayuq matata imatataq ruranqa llamkaqkunataqa. Chaymi uyariqninkunañataq Jesusta nirqaku. Chay mana allin runakunataqa mana llakipayaspa wañurachinqa. Inaspam huk llamkaqkunamanña chakranta kunha. Chaynapi tiempullampi paiman tupagnin kusichata hunankupag. Nispa. mi Jesús nerja. Manachum Bibliapi lerjankichik. Wasi pirjajkunapa wixchupakusjanko koromija, simientupi iskinan hapih rumiñam rikurerurja. Kaitaja ruraron Señor Diosmi, kai hawasjanchikja Nispa nisjanta. chaymi kichik. Dios Diospa munaychakusqanmanja manam yaykunkichikñachu. Chaymanja yaykunjako paypa munasqanman hina kawsaqkunañam. Chay rumiman wichigmi pakipasqa kanja. Rumipa hapisqankunañataqmi ñutusqa kanja. Sacerdotikunapa jefenkunapiwan pareciukunañataqmi Jesús parikchanachisqanta uyariruspanko, musyakururqaku paykunamanta rimasqanta. japeruita peruita munarjako. Ichaja runakunata manchakuspankum, mana runa Jesús Runakunaja dios Dios manta willakujpa.